mnoge su Allahove tabaraka wa ta'ala blagodati ljudima, a muslimanima posebno, i one se ne mogu nabrojati niti pobrojati, a nesumnjivo da je najveća Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat njegova uputa mu'minima da idu pravim putem, putem njegovog zadovoljstva dok se ne susretnu sa svojim gospodarom i dok ne dođu do konačnog svog stjecišta i mjesta vječnog boravka, a to je džennet Allaha subhanahu wa ta'ala, to je kuća počasti koju će uzvišeni dati svojim mu'minima, onima koji su ga volili i koje je on uzvišeni subhanahu wa ta'ala zavolio i nagradio najljepšom vječnom nagradom. Osnova ove naše vjere jeste šahadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na čemu se bazira cjelokupni naš život. O ovome bi se posebno dalo i trebalo govoriti. Upravo zbog toga što sva ljudska djela iz toga proističu. Što ukazuje s jedne strane na dva vrlo važna principa. Prvi princip je la ilaha illallah. A drugi Muhammedur Rasulullah. Princip znanja i princip rada po tome znanju. Sirata alladhina enamta alayhim. Gajre al-magdubi alayhim putem onih kojima si dao svoje blagodati, to jeste koji znaju i rade po tome, a ne na put onih na koje si se rasrdio, to jeste onih koji znaju, a ne rade, vola baliniti na put onih koji su zalutali, koji rade, ali krivo rade. Dakle, dva vrlo važna principa, a to je ihlas, posvetiti se Allahu subhanahu wa ta'ala, walakin kunu rabbanijin budite Allahovi, da si opredjeljen. Kako ćeš to postići? Muhammedur Rasulullah, slijedeći Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wa I zato, alaihi sallam nas upućuje šta je tajna pravoga puta. Jer će se ljudi razići, to jeste oni koji će sebe pripisivati ovome ummetu, podijelit će se na 73 skupine. Samo će jedna biti ispravna. Samo će jedna biti spašena. Koja je to? Men kana ala ma ena wa ashabi. Ko bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. I neslučajno upravo ta spašena skupina zove se ehlu sunneti wal Pripadnici sunneta i džemata koji su na sunnetu Resula sallam i koji su u džematu. Neki danas pravi razliku između toga dvoga. Pa kažu, budi u džematu, nemoj ići iz džemata, makar ne bio na sunnetu. To nije ispravno i to ne valja. I takav džemat, makar ga ljudi izvali džematom, nije kod Allaha tabaraka wa ta'ala jer u tome slučaju svaka skupina ili ljudi ili ne ljudi zvala bi se džematom. Ali to nije to. Već znači, je džemat skupina koja se okupila oko istine. A ne bilo koja skupina. Onda će i futbaleri, onda će i pjevači, svak će biti onda džemat. Može i to biti, samo krivi i naopaki. Dakle, nije slučajno rečeno ehlu sunne wal džemat pripadnici sunneta i džemata koji su okupljeni oko toga sunneta. I vidjet ćete kao što Resul Ali sad sam kaže, mnoga razilaže poslije meni. Držite se moga sunneta. Zašto baš sunneta? Upravo zbog toga što je sunnet tumač Kur'ana. Što je to praksa. Što ova vjera nije ostala u teoriji. Nije ideologije samo. Već je ideologija i praksa akida i šerijat jedno uz drugo ne može jedno bez drugoga biti. Dakle, znanje i rad po tome znanju. Mnogi govore, iako se u prošlo vremeno o tome nije govorilo. Ali počelo se sada govoriti o ihlasu, o iskrenosti u ibadetu Allahu te ta'ala, o Allahovim svojstvima, o Allahovim subhanahu wa ta'ala pravima i našim dužnostima prema njemu. Ali često se zaboravlja i zapostavlja drugi dio šehadeta. Često u današnje vrijeme nalazimo i te i takve koji se nesvjesno ili iz svoga džehla, neznanja bore protiv drugog dijela šehadeta. Pa ko primjenjuje sunnet, nije u redu, čuvaj ga se. Pazi ga se. Sumnju nam je nešto. I zato nam je potrebno da vidimo prava Resula sallallahu alaihi wasallam kod nas. I naše dužnosti prema njemu. Drugim riječima, značenje šahadeta Muhammedu Rasulullah. Jer se ne može biti musliman samo sa la ilaha illallah. Već se mora priznati ovaj drugi dio šahadeta Muhammedur Rasulullah. Ulema je to vrlo precizno objasnila. Mi ćemo ovdje, inša Allah, ukratko spomenuti ta prava, a da bi nam to ostalo u našem sjećanju i u mislima, ćemo primjere kod ashaba i tabiina i najboljih iz ove iz ovoga ummeta kako su primjenjivali sunnet Resula sallallahu alaihi wasallam. Kako su poštivali Resula sallallahu alaihi wasallam. Kako su čuvali njegov sunnet. Kako su se za njega borili, kako su ga širili. Kao prvo, pravo Resula sallallahu alaihi wasallam kod nas jeste da ga vjerujemo, alaihi salatu wasallam. Jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio to jednim od imanskih šartova, jednim od temelja vjerovanja. I onome koga uzvjeruje ispravno i čisto obećao, a njegovo obećanje je istina, veliku nagradu, a u suprotnom veliku kaznu onome ko ne bude ispravno i iskreno i u potpunosti vjerovao u Resula sallallahu alaihi sallam. Uzvišen je Allah kaže u svrhu Hadid 28. ajet Ja ijuhel ladina amanu taku Allahe wa aminu bi rasulih. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Mnogi uče ove ajete, ali ne zastaju kod njih, ne razmišljaju o njima. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha I vjerujte u njegovog Resula. A objasnit ćemo i šta znači vjerovanje u Resula Koje se ne svodi samo na jezik, samo na riječi. Kada ti kaže da ga poslušaš, da ga slijediš i da se u njega ugledaš, da ga poštuješ. I tako dalje, čemu ćemo progovoriti. I vjerujte u njegovog Resula. Bojte se Allah i vjerujte u njegovog Resula. To jeste potpunim imanom Ju'tikum kiflejni mir rahmetihi. Da će vam uzvišeni Allah dvostruku, dvostruku svoju milost. yaj'al lakum i podarit će vam svjetlost tem šune bihi kojom ćete ići. Neće vas moći ljudi skrenuti s pravoga puta. Vi ćete ispravni. yaghfir lakum i oprostit će vam koji je jedini šart spomenut u ovome. Aminu bi rasulihi. Vjerujte u njegovog rasula. Zar ovo nije nužno da ovome progovorimo u vremenu kad vjerovanje ispravno i potpuno i iskreno u Ali i zato selam kod mnogih muslimana je postalo pokuđeno. A da ne govorimo o drugima. Ovaj ajet su ljudi izmislili i napisali, ovo je uzvišen i objavio svoma Resulu. Ovi koji vjerujete, bojte se Allah i vjerujte u njegovog Resula, Muhammedu Resulullah, da će vam dvostruku svoju milost i da će vam svjetlo kojim ćete ići i oprostit će vam vaše grijehe. Vjerovanje u Resula, ali i salatu wasalam, povlači za sobom vjerovanje u sve ono sa čime je došao Resulullah sallam i ne sumnjanje da čovjek uopšte ne posumnja u to sa čime je došao Resulullah s.a.v. Da u potpunosti vjeruje u ispravnost njegove risale, njegovog poslanstva. Da je sve istina sa čime je došao da je to vahij od Allaha ve ta'ala i da on od sebe to nije govorio. Zatim, da o tome govori, da to širi, poznavajući ga i vjerujući u to. A nakon toga dolazi rad po tome vjerovanju i po tome znanju i u tome se ogleda vjerovanje u Resula sallallahu alaihi Drugo što je nužno i potrebno u pogledu Resula sallallahu alaihi jeste da mu budemo pokorni i da se dobro čuvamo od nepokornosti njemu. A bez sumnje da je pokornost Resulullahu sallallahu alaihi od znakova imana. Kao što kaže uzvišeni Allah, Ja ejuhallazina amanu, ati'u wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Ovi koji vjerujete, budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom Resulu i prvacima među vama. Što je što su mu fesiri protumačili da je to ulema i vaši prijedvodnici. Fe in tenaza'tum fi a ako se u nečemu raziđete, farudduhu ila Allahi wa Rasul. Onda se obratite Allahu i njegovom Rasulu. To jeste Kur'anu i sunnetu. In kuntum tu'minune billahi wal jomil Ako vjerujete Allaha i sudnji dan. Što znači obraćanje Resulu sallallahu alaihi wasallam, to jeste njegovom sunnetu, jeste od znakova imana. Kao što je okretanje od suda i presude Resulullaha sallallahu alaihi wasallam od znakova nifaka i munafikluka, to jeste licemjerstva. A ovo se ogleda, ova pokornost Resulu alaihi wa sallam ogleda se u činjenju onoga što je naredio i čuvanju i klonjenju onoga što je zabranio i prepuštanju, predavanju zadovoljstvu i prihvatanju onoga sa čime je došao Resul Ali i ostavljanju rasprava u pogledu onoga sa čime je došao od propisa i od ove vjere. Dakle, prepuštanje hukmu Resula Salam i onome sa čime je došao. Treći vid, treći vid prava Resula sallam kod nas jeste sliđenje Resula s.a.v. i uzimanje njega a.s.v. kao našeg predvodnika i onoga u koga se ugledamo. Jer je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala rekao u ajetu ispita Kul in kuntum tuhibbun Allah. Reci im Allahov poslaniće. Ako vi volite Allaha, fettebi'uni, mene slijedite. Što znači da je slijedjenje Rasula a.s. dokaz voljenja onoga koji ga je onoga koji ga je poslao. Fettebi'uni, ako vi volite Allaha, ako je to tako kao što kažete da volite Allah, onda slijedite Rasula sallallahu sellem. Tu se ogleda vaša ljubav prema uzvišenom Allahu te wa ta'ala. Tu ne ogleda se ljubav prema Resulu ali i u uspostavljanju mevluda, u ilahijama, u kasidama, u raznim ljemecima koji se postavljaju u baklavama, pitama, pilavima i tako dalje. U teferiću, što bi se reklo. Već u slijeđenju Resula, ali i kako to slovo Kur'ana kazuje. Jer se ova vjera uzima po znanju, a nikako po džehlu. Fetebi'uni yuhbibkumullah. Kaže uzvišeni Allah, pa slijedite njegovog Resula, Allah će vas zavoljeti. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ i oprostiti vam vaše grijehe, vallahu gafurur rahim, a Allah je taj koji je milostiv, koji oprašta. Kaže Ebu Sulejman Darani, kada su srca istakla ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, on je objavio ajet ispita. Ovaj ajet se zove ajet ispita. Kojim uzvišeni Allah ispituje iskrenost onih koji kažu da ga vole. Dakle, dokaz tvog voljenja Allaha subhanahu wa ta'ala i Resula Ali Veselam jeste da slijediš ono sa čime je došao ovaj čisti šarijat. Ibnul Qayyim kaže u ovome ajetu, pa ako kod ljudi ne bude ili ne nađe se slijedjenje Resula A.S. wasalam, to znači da nema ni voljenja iskrenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ne dostiže se ljubav Allah subhanahu wa ta'ala osim sliježenjem njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Od toga je hadis Resula alaihi wasalam koga prenosi je Buhurere radijallahu anhu od Resula sallallahu sallam koga bilježi imam Bukhari Kullu ummeti jedhuluna al illa nan eba. Cijeli moj ummet užiće u džennet samo neće oni koji odbiju. Pa pitaju ashabi Rasula sallallahu alaihi sallam وَمَنْ يَأْبَ A ko je taj ko će odbiti Allaho poslaniće da uđe u džennet? Zar ima takvi? A on će odgovoriti Men ata'ani dehal al dženne wa men asani faqad eba. Onaj kome bude slijedio, to je to slijeđenje. On će ući u džennet, a onaj ko ne htjedne me slijediti, taj je odbio ulazak u džennet. I zaista, onaj i svaki onaj koji je slijedio šta na ovome svijetu, slijedit će to i na ahiretu. Pa ako si slijedio Resula, ali i na Dunjaluku slijedit ćeš ga i na ahiretu ulazku u džennet. Ako je slijedio Firauna, Faraona ili onog velikog ili druge manje od njega, Slijedit će ih i na ahiretu isto tako, kao što kaže uzvišeni Allah, jakdomu kaumehu jeumel nar. Predvodit će svoj narod na sudnjem danu i uvesti ih u džehennemsku vatru. Dakle, uzeli ga za svoga predvodnika na Dunjaluku i tako će ga uzeti i na Ahiretu za svoga, za svoga predvodnika. Od prava Resula sallallahu alaihi ve jeste da ga iskreno volimo srcima i našim djelima. Kako suštinom, tako i formom. I da njega, ali i pretpostavljamo svemu na ovome svijetu. Kaže ali i zato selam u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim La ju'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه min veledihi wa wa Niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od njegovog djeteta i roditelja i svih ljudi. Dakle, da ti je Resul Ali i to je njegovo pravo, draži od svega na ovome dunjaluku. A u rivajetu drugom, Boži poslaniće kaže Omer iskreni, Allahu anhu, draži si mi od svega, samo nisi od mene samoga. Pa mu kaže Resul a.s., nisi još od mene. Pa kad tu stvarnost, taj hakikat svati Resul, svati Omer Allahu anhu kaže, draži si mi sada i od mene samoga. Sada si, kaže, dostigao. Sada si dostigao Omere. Dakle, sada se tvoja ljubav prema Resulu, ali i sada upotpunila. I sada si postigao ono traženo. Od nužnosti voljenja Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste da se na njega ugledamo. Mi ćemo vidjeti one zalutale kako se ugledaju na zalutale. Jednog od njih kojeg su uzeli za zvijezdu kako ih nazivaju. Pitaju kakav je tvoj život? Kaže ništa, lutanje. Nema svrhe ni cilja u svome životu. Uzeo slivca da ga vodi i u nepoznato. Od ljubavi prema Resulu sallallahu jeste da slijedimo njegove adabe i da njegov sunnet alaihi salatu pretpostavljamo svemu da uzimamo njegov sunnet alaihi salatu wasalam u odbranu. Da volimo one koji ga vole i vole njegov sunnet, a izbjegavamo i ne podnosimo one koji ne vole Resula sallallahu i ne vole njegov sunnet. Od prava prema Resulu sallallahu jeste njegovo poštivanje. Njegovo pravo Podpomaganje. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala li tu'minu billahi wa rasuli Da vjerujete Allah i njegovog Rasula wa tu'aziruhu wa tuvakiruhu. Da ga podpomažete i da ga cijenite, da ga poštujete. A to biva njegovim podpomaganjem za vrijeme njegovog života na ovome svijetu i podpomaganjem njegovog sunneta nakon njegovog preseljenja na ahiret i odbrane sunneta i pozivanja ljudi sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Šesto pravo Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste nužnost uzimanja njegovih presuda u našim sporovima i zadovoljstvo njegovim sudom i da tome se ni u čemu i nimalo ne protivimo. Kaže uzvišeni Allah, fela wa rabbika la yu'minun. I ne, tako mi tvoga gospodara oni ne vjeruju, hatta yuhakimuke bima shajara bejnahum. Dok te ne budu uzimali za svoga suca u svojim sporovima. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. I dok ne, ne do, i dok dođu do toga da ne osjeti nikakvu poteškoću u pogledu onoga što si presudio. mu teslima i dok ti u potpunosti teslim ne budu. To jeste dok ti se u potpunosti ne predaju i ne pokore u onome što im govoriš. Od prava Resula sallallahu kod ljudi jeste i da ga držimo na mjestu na kojem jeste on i kojemu pripada. Da ga ne spuštamo sa mjesta kojemu je odredio Allah ta'ala, niti da ga uzdižemo iznad toga mjesta. Abdullahi wa rasuluhu. Allahov rob i njegov poslanik. Onaj koji je odabranik među Allahovim stvorenjima, khatamun nevijin, pečat svim vjerovjesnicima, a znamo da je pečat završnica i ono najbolje među najboljima. Resulullah kome je Allah te ve ta'ala odredio veliki šefaat na sudnjemu danu i pohvaljeno i hvaljeno mjesto koje priželjkuju i vole da na njemu budu svi Allahovi vjerovjesnici. A to će se dati Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sallam. Onaj za koga dovu učinimo da dobije el wasile. A to je najbolje mjesto u džennetu koje ne može pripasti dvojici ljudi. Samo jednome. I to je Resul sallallahu alaihi ve sallam kome je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala rastavio mjesec i dao da između njegovih prstiju izvire voda i dao da se umnoži hrana pred njim i dao da drvo ispred njega dođe i prohoda i dao tolike mođize i dao mu na, najveću mođizu koju, koju nije dao ni jednom svome poslaniku. A to je ovaj časni Kur'an koji će zagovarati kod Allaha barake ve ta'ala za one koji su ga učili i po njemu radili na sudnjemu danu. Kao što treba da znamo da je on čovjek i da on ne poznaje gaib i da on ne vlada korišću, niti štetom, već uzvišeni Allah svim vlada i svakim. I uzvišeni Allah jedini poznaje gaib. Dakle, Allahov poslanik i njegov rob. I osmo pravo salavat donositi na Resula sallallahu alihi sellem, Jer uzvišeni kaže inna Allaha wa malaikatahu yusallona ala nebi. Zaista Allah i njegovi meleki salavat donose na vjerovjesnika. Ja ejuha alladina amen sallu alaihi wa sallimu teslima. Ovi koji vjerujete donosite salavat i selam na njega. Nemojte u tome škrtariti. Nemojte reći alaihi selam i završiti s time. Već recite sallallahu alaihi wa sallam. Puno i potpuno. Jer Resul alaihi sallam kaže Men salla alaihi je Salla Allahu alaihi biha ašran Ko na mene salavat jedan put donese Allah na takvom deset puta salavat donese To jeste smiluje se I dad nemu svoju blagodat Jer uzvišeni voli svoga Resula sallallahu alaihi wasallam Da vidimo primjere Kod ashaba Primjere Kod primjera ljudima njihovog odnosa prema Resulu sallallahu alaihi sallam, njihovog svijeđenja Resula sallallahu alaihi sallam, njegovog sunneta, njihovog voljenja Resula sallallahu alaihi sallam, njihovog zalaganja za Resula sallallahu alaihi sallam i tako dalje. Kao prvi u tome nizu koga ne možemo pobrojati jeste Ebu Bekrin dik radijallahu anhu. Kada je primio islam Zatražio je od Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ne samo to, već ga je zamolio da javno obznani svoj islam. I nije prošlo osim nekoliko časaka kad ustade Ebu Bekr radijallahu anhu među tolikim masama širka i mušrika. Pa je bio prvi hatib ovoga ummeta, prvi govornik ovoga ummeta koji je obznanio islam. Resulullah alaihi sallatu wasalam gleda u njega sjedeći. A usta da je Ebu Bekr radijallahu anu da obznani svoj islam. Pa to uzbudi i uzbudi mušrike. Te usta doše da ga prebiju. I ubrzo su ga stavili pod svoje noge. Tako da mu se lice umalo nije moglo prepoznati. Ponijeli su ga u odjeći njegovoj kući. A niko od njih, njegovo društvo od Benu Temima, niko od njih nije ni sumnjao da će živ od toga ostati. Bili su ubijeđeni da je mrtav. Kada je na kraju dana došao sebi, Ebu Bekr, radijallahu anhu, znate li koje su bile prve riječi koje je progovorio? Pitao je šta je sa Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem. Ne pita šta je bilo sa mnom, šta ovo bi, što su me izranjavali, Jesu li mi kosti slomili? Šta je sa Resulullahom sallallahu alihi wasallam? Ne misli o sebi pred Allahovim Resulom alihi salatu wasallam. U žestini toga belaja i musibeta koji ga je zadesio uopšte o sebi ne pita. Već kaže neću se smiriti dok ne vidim Resula sallallahu alihi wasallam svojim očima. Pa su dovali Resula alaihi sallatu Da se smiri Ebu Bekr radijallahu anhu. Da mu to bude lijekom u tom njegovom musibetu koji ga je zadesio. Omer radijallahu anhu namjeravao bi nešto učiniti. I odlučio se nešto da učini. A kada bi mu se reklo to nije radio Allahov Resul sallallahu alihi wasallam. on bi to odmah ostavio. Nema priče niti rasprave. To je tajna, to je ključ uspjeha toga ummeta. Što su ih se bojali i Perzijanci i Rimljani? To je ključ što se danas nas ne boje. Zato što se mi ne bojimo uzvišenog Allaha u pogledu sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam. Već se bojimo ljudi šta će nam ko i gdje i kako prigovoriti u sunnetu Resula sallallahu alaihi wa I kada se vratimo ovim izvorima, vratit će se i naš ponos, i naša snaga, i naša na kraju sigurnost koju je uzvišeni obećao pravim iskrenim minima, u što nema nimalo, nimalo sumnje. Umar radijallahu anhu dolazi do Hađaru Esveda i kaže mu u rivajetu koga beži imami Buhari ja znam da si ti kamen ne možeš ni štetu niti korist donijeti a da nisam vidio Resula ali da te je poljubio ne bih ni to učinio dakle slijedjenje Resula sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Rabija se okrenuo Zaid ibn Sabitu na dan Uhuda. Koji je ispuštao zadnje izdisaje. Zaid ibn Sabit na izdisaju, U smrtnome času. I kaže ovome ashabu Sa'd ibn Rabiju. Zadnje svoje riječi i svoju poruku na Dunjalu. Poslušajte šta mu kaže. Prenesi Resulullahu sallallahu alaihi wasallam selam. Jer on nema vremena da ode da ga pozove, gotovo je. Melek smrti već došao. Prenesi selam Resulu. I reci mu da ja osjetim miris dženneta. I reci mom narodu ensarijama da ne imaju opravdanja kod Allaha ako mušnici dođu do Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem a među vama ostane i jedno oko koji, je trepće i tada ih izdahnu zadnje riječi koje progovara gdje su smrtni bolovi gdje je briga za dunjalukom, za djecom, za porodicom, za kućom, Nabrajaj koliko god hoćeš. Resulullah sallallahu sallam. Prenesi mu selam i reci da osjetim džedljetski miris. A moj narod Ensarije ne imaju opravdanja pred Allahom ako i jedan ostane živ, a mušnici dođu do Resula sallallahu sallam. Daju sve za Resula sallallahu sallam. Svoj život žrtvuju. Jer vjeruju istinski Muhammedu Resulullah nisu došli riječima da govore, već govore svojom krvlju. Govore svojim dijelima, svojim životima. To potvrđuju. I to je taj šehadet. Jer šehade šta znači? Znači svjedočenje. Znači potvrda. Znači nešto na čemu ima pečak, Dokaz. A šta je dokaz toga što kažeš Muhammedur Rasulullah? To su tvoja djela i tvoja praksa. Žena od Ensarija koje ime pamti onaj u čijoj je vlasti sve. I kojoj ništa ne može nauditi to što mi ne pamtimo njeno ime. To što ju je upamtio Rabbol Alemin. Kojoj je preselio na Ahiret, na Uhudu, otac i brat i muž. Pa su i obavijestili o tome. Obavijestili je da je ostala bez oca i bez brata i bez muža. Odjednom. Pa reče, a šta je Allah učinio sa svojim poslanikom? Šta je sa Allahovim poslanikom? A on joj odgovoriše, hvala Allahu, on je onako kako ti voliš da bude. A ona im reče, pokažite mi ga da ga vidim. Ne može da vjeruje njihovim riječima. Hoće da se njene oči uvjere i smire. Da je Allah, ali i među živima. Zaboravlja smrt svoga oca i svog brata i svog muža prema Resulullahu sallallahu alaihi sallam. Pa kada ga je vidjela, povikala je iz dubine svoga srca svaki musibet nakon tebe lahak je Allahom poslaniće. Resulullah alaihi sallatu moja ashaba koji se zove Feuban, koji ga je puno volio. I nije imao strpljenja da se udalji od Allaha sallallahu alaihi wasallam. Došao mu je jednog dana, a lice mu se promijenilo. Smršao je u svome tijelu a tuga mu se pokazivala na licu. Pa ga upita Resulullah sallallahu alaihi ve sellem o takvom njegovom stanju, a on odgovori. O Allahov poslaniće, mene ništa ne boli. Osim to, što kada te ne vidim, ja te poželim. Osjetim tugu, usamljenost bez tebe. Pa sam se prisjetio ahireta. Gdje te neću vidjeti. Jer ja, ako uđem u džennet, ti ćeš biti na stepenima Allahovih vjerovjesnika, a ja te tu vidjeti ne mogu. Pa je uzvišeni Tabaraka wa ta'ala objavio za njega i sve ostale riječi kuranske وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ A onaj ko je pokoran Allahu i njegovom Rasulu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Takav će biti uz one kojima je Allah dao svoje blagodati. mine nebijine uz Allahove vjerovjesnike, wa siddiqine i iskrene, wa šuheda i wa salihin il šehide i uz iskrene, wa hatune ulaika rafika. I divno je to društvo. Pa je to bila radosna vijest svim ashabima Resula sallallahu alaihi wasallam. U hadisu koga bilježi imami Buhari od Enesa radijallahu anhu da je jedan čovjek pitao Allahovog vjerovjesnika alaihi salatu wasalam kada će nastupiti sudnji dan. A on mu reče, a šta si pripremio za njega? A ovaj mu odgovara ništa posebno. Osim to što ja volim Allaha i njegovog Resula. Pa mu on odgovori, ti si uz onoga koga voliš. Ene sreće. Pa se ničim nismo toliko obveselili kao riječima Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ti si uz onoga koga voliš. Pa reče Enes, a ja volim Allahovog vjerovjesnika i Ebu Bekra i Omara i nadam se da budem njima, svojom ljubavlju prema njima, makar i ne radio ono i onoliko koliko su oni. Kada su stanovnici Mekke, a Mekka sveti hram, sveta zemlja, odabrana, ali u to vrijeme njom su hodali mušnici. A iz nje protjerali najbolje i najbolja Allahova stvorenja. Kao što danas često vidimo, da se u Allahovim kućama ne da i ne dozvoljava govoriti o Allahovoj vjeri. Iako su one zbog toga i uspostavljene. Ali Allah svim vlada. I on svim upravlja. I on mijenja situaciju. Pa kada su stanovnici Mekke mušlici izveli zej dibni Desmeta iz Harema da bi ga ubili. Boje se Allaha, to Bože. Pa neće u Mekki, u Haremu da ga ubiju, već su ga izveli izvan Harema. Što kažu hoće krmka u kurbana. Ne može od harama halal. Hoće od kamate džamiju. Hoće od aškovanja halal porod. Ne ima od krmka kurbana. Ima, ali to nije to. Izveli ga iz harama da ga ubiju. Bojeći se Allaha da ga ne ubiju u pa mu reče tada je Sufjan koji je tada bio mušnik, a kasnije primio islam, zaklinjem te Allahom o Zejde. Bili volio da je Muhammed sada na tvome mjestu? Da ga smaknemo, a da si ti kod svoje žene. A odgovori i njemu i ostalima Zejde tako mi Allah. Ne bih volio da je Resulullah ali ne ovdje, nego ne bih volio da je on tu gdje jeste, pa da ga ubode crni, a da sam ja u svojoj porodici kod svoje žene. Ne da bude on na mome mjesto ovdje, nego da je on tu gdje jeste da ga crnu bode. Gdje su oni koji slušaju protiv sunneta Resula ali i sad pa šute? Gdje je mladost? Gdje je snaga? Ili je muško postalo žensko? Pa se ne smije. Ili se vodi politika? Da ti neko napadne na oca i majku i da ih psuje i vrijeđa, skočio bi i zacrvenio se i ne bismo te ni poznali da se to ti taj. A kada se govori protiv sunneta Resula ali sad onda se vodi politika lijepo ljudima. Fino. Na račun koga? Na račun čega? Na račun sunneta Rasula Ali i na račun ove vjere. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže, hadizu koga bilježi imami Buhari, u vremenu kada još vino nije bilo zabranjeno. Kaže, pojio sam narod u kući je Talha, Pa je naredio Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem glasniku da obznani vino je zabranjeno. Pa reče Enes, tada mi naredi Ebu Talha, izađi i proli ga. Pa sam izašao, prolio ga i teklo je vino ulicama Medinskim. Odmah. U času kada su pili. Nisu rekli samo još ovo i nikad više. Ne. Nego nikad više od sad odmah. To je ta pokornost. To je taj obudinje, To je obožavanje i ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisu im trebali zakon. Nisu im trebali proglasi. Nisu im trebali porezi zabranjeno i pokornost Allahu tebareke ve taala potpuna. Abdullah ibn Omar radijallahu anhu kaže kada su ljudi bili u mesjidu Kuba na sabah namazu došao im je čovjek od Resula sallallahu alaihi ve sellem i rekao Dakle, ljudi klanjaju sabah namaz. Dolazi im čovjek od Resula, ali selam, i u toku namaza im kaže noćas je objavljeno Allahu sallallahu alaihi ve sellem iz Kur'ana gdje mu je naređeno da se okrene prema Kjabi pa joj se okrenite a ljudi su bili okrenuti prema Šamu bile okrenuti prema sjeveru, a treba se okrenuti prema jugu. Jer je Medina između Bejtul Maqdisa, između Mesjidul Aksa'a i između Kjabe. Mesjidul Aksa, Bejtul Maqdis na sjeveru, a Kjaba i Meka na jugu. Skroz suprotno da se okrenu. Pa su se okrenuli svojim licima prema Kjabi u namazu. Ne ima U namazu odmah pokornost. Nije kao kod, kao kod nekih današnjih, pa što to tako, pa neobično nam je, nije moj djedo tako radio, nije me taj, to me je naučio, to je novo za men, rasprave i rasprave, a jedan sebe doveo do, tada, do toga da kaže, dok nam nije Buharija prevedena, nismo se zbunili. Znači, kad smo bili u dželu, kad nismo znali vjeru, onda smo dobro bili. Sad kad smo naučili vjeru, sad ne znamo šeitanska posla. Pogledajmo ovaj primjer. Bilježi ima Ibn Kethir u svome tefsiru, kada je pozvao Resulullah sallallahu alaihi wasallam ljude na bejom. na priseku. zavjet. Prvi koji, koji je došao do njega bio je Sinan el Esedi. Prvi poleti odmah. Pa kaže, Pruži mi ruku o poslaniće da ti se zavjetuje. A Resulullah a.s. ga pita, a nešto mi se zavjetiš? Šta mi to ti obećavaš? A on mu kaže, na ono što je u tebi. Na ono što pomisliš. Na ono što misliš. Ne pita mogu li ja to, trebam li ja, dok pitam ženu, dok mi djeca to, odobre dok vidim ovo, na ono što pomisliš Resulullahu, ja ti se zavjetujem. Jer mu vjeruje da ga neće nazlo navesti. Da je to dobro sve što mu kaže. Zavjetujem ti se na ono što misliš. Na ono što ti je u duši. To je o u te slima. U potpunosti dok ti teslim ne budu. To je ta vjera čista. I čvrsta koju danas mnogi kude i koje se danas mnogi odriču. Jer hoće da su sigurni. Od koga? Od onih anama. Pa koji slušaju, nek tumače sebi kako god hoće. A to što neće biti sigurni od Allaha, to ih kao da nije briga. Nego da su sigurni na Dunjaluku. Od onih anama kada je bio sulh na Hudejbiji. Prenosi se od Nisva Ribni hreni i mrvana da su rekli opisujući ashabe Resula sallallahu sallam koliko su poštovali Allahovog poslanika. Kaže, kada bi Abdes uzimao, umalo da se pobiju oko one vode kojom Abdes uzima. Kada bi nešto progovorio, tišali bi svoje glasove kod njega, a u njega direktno ne bi gledali ispoštivanja prema njemu. Ashabi Resula sallallahu alaihi wasallam, čiji je opis naveden i u Tevratu i u Inđiju, koje je Allah se ve jednom po jednom odabrao da budu u društvu Resula sallallahu alaihi wasallam. Pa ovaj kaže nisam vidio ikoga da ga njegovo društvo toliko poštuje kao što sam vidio ashabe Mohamedove da ga poštuju. Kaže, bio sam i kod Kisre, i kod Kajcara, bio sam kod Neđašije, ali niko te vladare ne poštuje kao što ashabi poštuju Muhammeda sallallahu Bilježi se od Abdurrahman ibn Abi Lejle, da je Abdullah ibn revaha u drugom rivajetu Abdullah ibn Mesud. U hadisu koga spominje Ibn Asakir, da je Abdullah ibn Mesud ili Abdullah ibn Rewaha, da su bili na putu prema džamiji Resula sallallahu alaihi sallam. A Resulullah je držao hutbu i reče tom prilikom, sjedite. Taj ashab je bio izvan džamije. I kada je čuo sjedite, sjeo je na mjestu gdje se zapekao. Odmah pokornost. Ne, ne može biti šteta po tebe ni u kome slučaju. Pa kada su tu taj događaj, prenijeli Resulullah sallallahu sallam, nije mu rekao, pa što to tako radiš? i tako dalje, kao što mi danas mnogi to kritikovali, nego kaže Allah ti povećao tvoju pokornost Allahu i njegovom Resulu. Još ti Allah više povećao tu pokornost, jer u tome zla ne može biti. To je samo dobro. Zaid ibn Khalid el radijallahu anhu kaže, rekao je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem svome hadisu je nešuka ala ummeti le emertuhum bis sivaki indi Da se ne bojim teškoće svome ummetu, naredio bi im da upotrebljavaju misvak kod svakog namaza. Kad god hoće da klanje. Pa se kaže u ome rivajtu koga bilježi imami Tirmizi, je Budavud i Ahmed, pa Zeid nikada nije išao u mesđid a da mu mislak nije bio za uhom, kao što kod pisara stoji olovka za uhom. I uvijek bi ga upotrebljavao. Poslužnost u onome što bismo mi rekli i malo i veliko, u svemu. A sve je veliko i sve je važno u ovoj vjeri. Natja kaže da si vidio Abdullah ibn Omara radijallahu anhu kako ide u stopu za Resulullahom sallallahu sallam. Gdje gleda, gdje Resulullah ali se selam staje, pa i on tu staje. Rekao bi ovaj je poludio. Do te mjere je slijedio Resulullah sallallahu sallam. Danas kažu, jedan murid ide u za svojim šejhom. Kažemo tačno. Postoji dokad za to. A to su kuranske riječi Ja ejuhaladine amenu la te tebi'u vati šeitan. Ovi koji vjerujete ne slijedite šeitanove stope. Jer ko je taj nakon Resula ali i da zaslužuje da se ide za njim u korak? Ko je taj mimo njega? Od ja od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu se bilježi što spominje Ibn Sa'd u Tabakatu i Alam i Nubela knjizi, kada je čuo Resulullah sallallahu alaihi wasallam da kaže da ostavimo ova vrata ženama. Ova vrata u mjeću da ostavimo ženama. Pa kaže Nafija, pa nikada Abdullah ibn Omer nije prošao kroz ta vrata dok nije preselio Nafija Nikada više. Nekada bi došao u džamiju prazno džamija, nema nikoga. Zašto da idem okolo? Rekao je Resulullah, ali i to i to je pokornost. U potpunosti. To je osnova. A ne kao kod nekih filozofija se uzela ta osnova. A sunnet ili se neće, ili se ne poznaje. Od Ebu Umame radijallahu anhu se bilježi u hadisu Ahmeda Taberanije i Nesajije da je čuo Resulullah sallallahu alaihi ve da mu kaže kada ga je upitao Boži poslaniće reci mi, posavjetuj me šta da, koji ibadet da čini? A on mu kaže alejke bi saumi fe innehu la mislele drži se posta jer mu nema ravno. Jer je Resulullah alaihi ve znao procijeniti ljude koji je ibadet za koga da u njemu se posebno istakne. Ne osporavajući druge ibadete i izvršavajući druge obaveze i farzove. Pa kaže ravi ovoga hadisa, pa je, pa je Ebu Umane i njegova željna i njegov sluga nisu sretani osim kao postači. Dakle, primjenjivao cijelo svoga života tu oporuku Resula sallallahu alaihi wasallam. Ezehebi u Sijeru spominje od Abdurrahmana Sulemije, koji je bio učač Kufe, imam u znanju učio Kur'an i poznat po poučavanju Kur'ana, gdje je ostao 40 godina u džamiji Kufe poučavajući ljuda Allahove knjizi, prenosi se od Ebu Abdurrahmana Sulemija od Osmana ibn Affana, od Allahovog poslanika, ali hadis, Hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa allama. Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i druge Kur'anu poučava. Pa su ga pitali šta te je navelo 40 godina da ostaneš u džami i da poučavaš ljude Kur'anu. On kaže naveo me je ovaj hadis. Jedan hadis Resula a.s. naveo ga da 40 godina ostane i poučava ljude Kur'anu u Allahove kući u Pogledajmo toga pridržavanje sunneta. Prenosi se od Ibnul Mubareka, od njegovog šeha, Alima Malik ibn Enesa, koliko je držao do hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem, da čovjek dođe u nedoumicu, Kaže Ibnul Mubarek, bio sam kod Malika, pa mu se lice, boja lica mu se promijeni. I lice mu se izmijeni. Nekoliko puta. Pa kada je završio sa kazivanjem hadisa Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, ljudi se raziđoše. A ja mu priđoh i upitah ga primijetio sam na tebi promjenu. A on mi reče, 16 puta me ubu akrep, a ja nisam htio prekinuti hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam koji govori. Kada je došao Matlab ibn Hanbab Sa'id ibn u njegovoj bolesti kada je ležao Upitao ga je o hadisu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. A ovaj u svojoj bolesti reče, podignite me. Ja mrzim da govorim hadis Rasulullah alaihi sallatu salam kada ležim. Bolestan. Kada može klanjati ležić Ali ispoštivanje prema hadisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem on naređuje da ga podignu. Abdullah ibn Omer posebno se istakao u slijedjenju sunnata Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Gledao je gdje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam klanja pa bi tu klanjao. Ako bi Allahu poslanik odsjeo ispod nekog drveta, nakon preseljenja na ahiret Rasulullah alaihi Ibn Omer bi dolazio i zalijevao to drvo. Da bi mogao odmarat se pod njim kao što je to činio Resulullah sallallahu U dunjanočkim stvarima ga slijedili, a kamoli u vjerskim propisima. To je Ibn Omer. Znate li šta je uradio Abdullah Ibn Omer? Jednom prilikom kazivao je hadis Rasulullah sallallahu alaihi ve u prisustvu svoga sina. Hadis u kome Resulullah alaihi sallam kaže Nemojte spriječavati Allahove robinje da dolaze u Allahovu kuću. A njihove kuće su bolje za njih. To je hadis Kada je to čuo, sin Abdullaha ibn Omara kaže mu Wallahi mi ćemo ih spriječavati. Što? Jer je to protumačio promjenom vremena. Nije to više vrijeme kada kao što je bilo u vrijeme Resulullah ali sada sada. Promijenilo se vrijeme. Treba sada isprečavamo. Ne damo im više u džanu. Abdullah ibn Omer naljuti se na njega. I kaže tako mi Allaha s tobom do svoje smrti više progovorit neću. I nije s njim progovorio dok nije umro. A mislite poslije smrti da jest? Dakle, poštivanje i cijenjenje hadisa Resula sallallahu alaihi wa sallam u bitci na Hajberu. Hoćete li da prekinimo? Daju nam išare. Možda bi trebalo izglasati. Inša Allah, ukratko. A i ovo je večer. I ručak je večer. Inša Allah. na Hajberu. Kada je Resulullah a.s. rekao da ću ovaj bajrak čovjeku koji voli Allaha i njegovog Resula kome će Allah dati pobjedu. Omer radi ono kaže, nisam dotad poželio da me, da me Resulullah, ali sad sam odredi za predvodnika, želeći tu vrijednost. Pa sam se pred ljudima pokazivao, ne bi na mene pokazao Resulullah, ali sad A on reče, pozovite, me, pozovite mi Ali ibn Ebi Taliba. I tada mu reče između ostalog, idi i ne okreći se dok ti Allah ne dadne pobjedu. Krenu u tom nezanosu Ali radijallahu anu uzevši bajrak, krenu naprijed pa zastade. Sjeti se nečega čega, što nije pitao Rasulullah ali Zastade. Ali se ne okrenu. Već onako stojeći, a za njim Resulullah a.s. Jer mu je naredio idi i ne okreći se dok ti pobjeda ne bude data. Krenu i zastade i povika Boži poslaniće. Na čemu da se bori protiv njih? A on mu reče, bori se protiv njih dok ne posvjedoče. La ilaha illallah. Muhammedu Pa krenu Ali radijallahu anhu dok mu ne bi data pobjeda. Činili su i u dunjalučkim stvarima ono što je činio Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Od toga je hadis koga bilježi imam el Buhari od Ibni Omera radijallahu anhu uzeo je Boži poslanik ali zato je da nosi zlatni prsten prije nego što je bilo zabranjeno. Ponio je zlatni prste Resulullah ali zato Pa svi ljudi uzeše nositi zlatne prstenove. Zatim je to odbacio Resulullah ali za to selam i reče nikad ga više neću oblačiti, to jeste na Dunjaluku. Pa svi ljudi pobacaše svoje zlatno prstenje. A jednom prilikom, hadisu koga bilježe i qadi u knjizi Šifa od Ebu Sa'ida Al-Hudri radijallahu anhu, kaže, kada smo klanjali za Resulullahom sallallahu alaihi sellem skinuo je svoju obuću i stavio na svoju lijevu stranu. Pa su tako i učinili ashabi. Pa su tako učinili i ashabi. Pa im reče Resulullah sallallahu alaihi sellem Džibril mi je rekao da ima nečistoća na njima. Pa sam skinuo. Dakle, slijedili su ga u svemu što on radi. I kao zaključak ovoga spominjemo riječi Ebu Bekra radijallahu anhu, a me Allah najbolje zna imali kraja i gdje je. Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, ništa ne bih ostavio na čemu je bio Resulullah sallallahu alaihi sellem a da to ne bih uradio, jer se bojim ako bih to ostavio, da moje srce ne skrene sa na puta. Takvi su bili primjeri. I to su bili primjeri kod primjera. A sada ukratko, jer nas vrijeme prestiže, spomenut ćemo odnos ljudi prema sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa Kakav je? I na šta se sve ljudi dijele u današnjem vremenu? Jedna vrsta ljudi pretpostavlja sve drugo sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I boje se da će im ljudi nauditi ako sunnet primjene u svome životu. I misle da je u ostavljanju sunneta njihova sigurnost. Neki opet među muslimanima uzimaju sunnet za bereket samo. Pa je zapamćeno, a to je možda danas i zaboravljeno. Ni više nema da u teškim vremenima ljudi su uzeli čitati Sahihul Buhari radi bereketa. Spominje se da su u mjesecu Ređepu došle vijesti da Tatari hoće da uđu u Šam. Pa su se ljudi zbog toga prepali i počeli su između ostalog čitati Sahihul Buhari radi bereketa. Kao što se spominje da u Damasku kada bi se ljudima neka nedaća na njih sručila, da bi podijelili džuzove ili dijelove Sahihul Buharije ljudima da pročitaju, a kada bi to završili, onda bi svečanosti uspostavili kao što rade kod hatme Kur'ana radi bereketa drže sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Neki opet se okreću od sunneta i kažu dosta nam je Kur'an. A takvima postavljamo pitanje koliko rekata podnevskih farzima i u kom ajetu u Kur'anu se to spominje. I kako se posti, i kako se hađ obavlja i tako dalje. Dakle, sunnet je tumač i komentator Kur'ana. I ne može se uzeti Kur'an bez sunneta Rasula sallallahu alaihi wasallam. A u današnje vrijeme neki se ne zadovoljavaju odbacivanjem sunneta. Već uzimaju komentarisati Kur'an i tumačiti ga po prijevodu. Pa uzimaju jedan ajet ili dio ajeta, ne poznavajući uopšte arapski jezik. Od onih kojima su svjedočanstva i iđazet name dali ne samo nevjernici, nego dokazani i potvrđeni din dušmani. I uzimaju takvi i tumače Kur'an ne samo bez sunneta, već i bez poznavanja arapskog jezika po svojim strastima. Ima i onih koji uzimaju od sunneta i ispravno i neispravno. I sahih preneseno i potvoreno, izmišljeno. Ne imaju nikakve mjere ni mjerila u tome. Pa proturaju hadise i spominju hadise koje osnove ne imaju. Čak hadise koji odvode u nevjerovanje. Od toga je hadis izmišljeni. Leulake, leulake lima halaktul aflak. Da te nisam stvorio Allaho poslajući ne bi stvorio ništa. Što znači stvorio sam sve radi tebe. Da bi tebi udovoljio. Jel to svrha i cilj stvaranja čovječanstva? Ili وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ili da Allahu i bade čini. jednom prilikom prenosi Ibnul džewzi od Tajalisija da je Ahmed ibn Hanbel Jahja ibn Ma'in da su sjedili u jednom mjesečidu kad izađe jedan govornik i kaže čuo sam hadis od Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Ma'ina. To su dvojica najpoznatijih muhadisa ovoga ummeta. Hadis od Allahovog poslanika spominje ko kaže la ilaha illallah, Allah stvori pticu zlatoga kljuna, čija su perja od jakuta, navodi nekoliko stranica hadis, izmišljen. Kad završi to, pita ga Ahmed ibn Hanbel, Jahja ibn Me'in, koji su sjedili u tome mesu. Kažu, jesi li ti to čuo od Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Me'ina? Kaže, jesam. Pa kaže, ja sam Ahmed ibn Hanbel i kaže, ja sam Jahja ibn Ma'in. Pa kaže, ja sam mislio da ste vi pametni ljudi. Kaže, ja imam sedamnaestoricu Ahmed ibn Hanbera, Jahja ibn Meina od kojih prenosim. Koliki je Ahmed i, i, koja je opuža. Ne stidi se i obraza ne ima pred ljudima u oči i Privata i svašta i svašta uzimaju. Ima ljudi koji od sunneta ne uzimaju osim samo ono što se slaže sa njihovim razumom. Što ja prihvatam, to ću i uzeti. Što mi nije jasno, ja to ostavljam. Pa uzima svoj razum kao mjerilo u vjerskim pitanjima. Tako je treba zapitati, a kakav je Allah po tvom razumu? Gde nam ga opiši? Kakvi su meleki? Hoćeš li možda nacrtati kao, kao što su oni tamo nacrtali? Kako je po tvom razumu to? I kako je ovo, treba neka pitanja zapitati. Jel tvoj razum vahni Jesi li ga uzeo za svoje božanstvo ne uzeo bilo. Ima i onih koji ne uzimaju od sunneta osim ono što im paše i odgovara. Pa kada mu kažeš treba prije braka kod zaruka da vidiš djevojku. Kaže dobro, hoću, odgovaram. Allah je lijep i voli ljepotu i to mu je lijepo. Vjera je laka i to mu odgovara. Ali kada mu kažeš namaz kako treba u svome vaktu sa džematom po propisima i tako dalje, on onda po svojim strastvima i po svojim protivima radi i prosuđuje. Ima i onih u pogledu sunneta koji sunnet definišu i kažu sunnet je ono što se ne mora. Kad ga upita šta je to sunnet, kaže ono što se ne mora. I odmah sve riječi. Nema bila nikakve obaveze prema sunnetu. Ili u još boljem slučaju kaže ono kad uradiš lijepo imaš sevab, a kad ne uradiš nemaš griha. Ali opet se na kraju svodi na jedno. Šta će sunnet? Ne mora, ne obaveze, ostavi ga. Znači, osnova je kod sunneta ono što se ne mora. Osnova sunnet jeste ostavi. Ne uzubila. A šta je s onima? Hadisima u kojima se opisuje svojstvo namaza. Je li to se ne mora i tako dalje? Dakle, ne. Osnova sunneta je da se radi. A ne osnova da se, da se ostavlja. Isto tako. Ima onih koji se bave sunnetom radi iluma samo. Radi znanja ako ga upitaš hadis, reće ti hadis. A što to tako ne radite? Jedno teorija, a druga je praksa. Doktorati, diplome, svjedočanstva, ali svjedočanstva u dijelima nema. Uzima znanje radi znanja. I to je ono što spominju hadisu se alaih je Jekulune mala jefalun. Govorit će ono što ne rade. alune mala ju'merune. Malem ju'meru bih. A radit će ono što im nije bilo naređeno. Dakle, nije u redu njihov postupak. Ima i onih koji su uzeli od sunneta ono čime će proteferičiti. Pa smatraju da je sunnet proteferičiti, mevluda uspostaviti, uzeti najedce, poslušati lijepe ženske i muške glasove i različite svojim kućama svaka opet na ono na čemu je bio. Nema sjećanja Resula sallallahu sallam jedan put godišnji. Sjećanje njegovo je stalno, svaki dan. Sjećanje njegovo je praksa ove vjere. I nasihat na kraju jeste da se prisjetimo kada vidimo naš hal Naš odnos prema sunnetu Rasula alaih Treba da se prisjetimo onoga šta je se podnio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem na putu ovoga sunneta, na putu dostavljanja ove vjere. Tako da se zastidimo našeg gatleta i našeg nemara prema sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Zainul Abid ibn, ibn Ali ibn Husein ibn Abi ibn Abi, ibn Abi Talib kaže Učili smo životopis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kao što smo učili sure iz Kur'ana. Kako je živio Resulullah alaihi to smo učili kao što učimo sure iz Kur'ana na pamet. Da bismo upoznali njegov život, da bismo po tome radili. Isto tako, da upoznamo kako je bilo stanje ashaba i tabiina i tabi i tabiina i najboljih generacija ovoga ummeta u pogledu sunneta Resula sallallahu sallam i da se potrudimo što više sunneta upoznati i po njima raditi. Dakle, ovo nam je kroz teoriju i kroz praksu jedna velika pouka i poruka. Kakav naš odnos treba da bude prema sunnetu Resulullah sallallahu sallam. I da je to vjera. I da je nemaran odnos prema tome. Ili okretanje od toga. Ili ostavljanje toga, ostavljanje vjere. I da je takav opasnost. Da takav ostavlja jedan dio šehadeta bez koga se ne može biti i živjeti kao musliman. I ovo je sa Allahovom tebareke ta'ala pomoć Garancija ovome ummetu. I dok je ovaj ummet imao takav odnos prema sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem i Allahova pomoć i pobjeda je došla i dolazila. Doćim kad, kada su se mnogi okrenuli protiv sunneta Rasula alaihi wa sallam. kada je to kod mnogih postala sramota, kada su mnogi se počeli toga odricati. Kada su mnogi u džehlu ostali u pogledu sunneta Resula alaih Kada se radi bid'at i ostavljaju sunnet. Kada se izmišljaju novotarije umjeri, a ostavlja se praksa Resula alaih Onda se ovaj umet podijelio. Po mnogim osnovama, po strastima, po nacionalnim osnovama, po međusobnim koristima i tako dalje. Mnogi koji plaću nad nejedinstvom ovoga ummeta, kada ih pogledamo, upravo vidjet ćemo da su oni najviše poradili na nejedinstvu ovoga ummeta. Zašto? Zato što su se uspostavili i postavili kao neprijatelji sunneta. I danas, kada vidimo din dušmane, na koga upiru prstom, na koga udaraju, koga prozivaju, upravo nosioce sunneta, upravo one koji uspostavljaju Allahu te bareke taala vjeru onako kakva ona jeste. Ali iskrenim mu'minima to ništa nauditi neće. Molim Allah te bareke taala da nas učini od takvih da nas pomogne na putu sliježenja sunneta Rasula sallallahu alejhi